इहे उहे आहिनि जिन ईमान आंदो ऐं संदियुनि दिलियूं अल्लाह जे ज़िक्र सां आरामी थींदियूं आहिनि ख़बरदार अल्लाह जे ज़िक्र सां दिलियूं आराम वठंदियूं आहिनि